Eh, denek badakite lagun bat guziz eskola telebista soiten dutenek bereziki oholtza uh, emankizuna badela. Eta hor eskola telebistak uh, eh, gaitu erraiteko nahi zutela zerbait egin angiluko hiriaz eta hor duan zegin dugu be, kulturoren aldetik baditugu hemen dantzariak, baditugu kantariak eta hor duan hori eh, egitarra bat txutik ezari dugu. Eh? Mm Horten, zer gana idu, filmatua izanen dela, edo, eh, eta berantako pasatzeko, edo zuzenean izanen da saio hori? Sentzi bai, filmatu e, e, izanen da uh, osoki, eh? eta gero, gero emanen dute hori uh, eta eman kizun bezala, uh, lagun bat atxean, ez behin mainan uh, behin meno gehiotan, eh, omen, eh? hola izanen da, uh, orduan hartako ez behar dugu hemen angelun uh, izan behar den uh, heina behar dugu eman, eh? behin meno gehiotan pasatzeko, pentsatzen dut, uh, bo, erip, intenzionea egin dugu elgarrekin eta bon franko poliki eh, eta gertzen da. Eh, orduan, nahi bauzu jakin nor eh, diren hor eta hor ikusiko ditugunak. Bistan dena. Eh? aldetik badugu hemen talde bizikipolita duguna angelorak izenekoa. Eh? Hori etoriko zauku jene bandarekin, horiekin eh? elgarrekin egiten dute. Gero bi abes bat zar badira, errepika hemen lespez eh, kartiereko eh, taldea, eta ibai alde denek ezagutzen duguna, hori zanen dugu, eta eta bukatzeko hemen biziden eh, kantari bat, Michel Echeverri. Ah, eta zik, zinuten kartaxuria horretan emezala programa usatzeko? bai, bai, bai. bai. bai. Guk hori dena zein dugu sutik, da, eskualterbista e, eh, torri zaukula eta guhare joan girela, horiekin batean, baina guk duku o, eh, proposatu e, eh, e, egitarra hori, e, osoki eta onartu onartu dute, bai. Mm -hmm. nun egin da? Ba, nun egin den, kintau gela handi hortan, eh? kintau gela, hori baita hemen egokiena. Zeiten horita egoiti, emana da itzordua? Horea, sortzeketertatik aintzina, eh? zozeketertak aintzina, eta uh, ara bi horren, eh, bi laguden uh, eh, eta iraunen du, nomaitan. Ota, sedea da, gela untxabetetzea? <laughs> bai, hori gure xedea da, eta justoki, uh, eh, biziki ongi iten duzu eh, hori zabaltzea gure ideatearen bitartez, uh, zenta tokia behitira oino, eta justoki, tokiak hartzeko, uh, joitena halda, uh, kintau gelara, uh, gunguziz badan orbaitan, uh, lagun batean ere, xartelak erosteko. Hala, ez dira hor, xartzak? Ha, ah, ah, ha, bai, justoki, hamar horretan dira, hamar horretan. Ados, behar dira atxiki, hain eh? zinetik atxiki hobe, zentak gelak, aski leku badu alta? Bai, lekua bada, hain iz leku bada, ez dira denak hartuak oino, bada tokia oino, baina eh, behar da erran zenbakiak eh, badirela, erran nahi behita egun eman dezan joiten badimaz dira jendeak xartelen eh, bila, bere beren tokia hautatzen dutela, eh? Egan mm. nahi du, e, atxian, berant tortzen aldirela, xeor direla, toki baten ukeitea. Ah, berek hautatu tokia. Leko berenak. Haba, ah, haba. Ba. <laughs> Eh, nola egintzen eh, ahreman hori, uh, eh, zien ganat nola jo dute? Eh, eh, orduan hori zuzen erraiteko, heletan izan ziren, hor eh, heletan uh, Bertzaiz uh, antzen, Michele Txeveri antzen, da bat ziren, bizpeidu laukantari bat ziren, eta eskola telebista izan zen, eta grabatzeko zonbait uh, uh, gauza, eta orduan galdein zuten, justuki Michele Txeveri galdein zuten, uh, ea nun bizizagoen, eta ara, orduan uh, harek duntatu nau, angelun hen zerbait egiten altzen ez, eta beraz, eskola arribistarekin, arribanak eh, kanditugu, eh, bai eh, eta hori eh, egia da, eskoa telebista etorri zauku, guha joan gira, eta jara, ala nola eh, montatua izan den eh, gure eh, eta ekitaldi hori. Mhm. Zata, mm -hmm. promozione baikor bat, zuen dako, angeluko kultur eragide horien dako? Bai, bentsatzen dut, eh, bai, eta denak eh, hori proposatu dugularik emengo talderi, eta denak presiden uh, eh, zerbait egitea, bai, angelu ezagutarazteko, zenta denek hainitzek ez dakite angelun zepasatzen den, egia da angelu herri uh, berezia dela, bikultur badirela hemen, eh, gaskoinak hor ditugula, eta beraz eskualdunak, eta zer egiten ginuen eskuararen aldetik, uh, jara, eta, eta entzina gauza bat, erremer dutana, orai eh, badugu eh, eta kultur etxe berria, eh, eta hori behar dugula baliatu, baliatu hendik aintzina, eta baliatzen dugula, eh? kurtsuak emanez, eskorazko kurtsuak emanez, kantariak hori heldu dira, eta dantzariak ere hori etortzen dira. Beraz, bada dinamika bat eskual kultur horren inguruan, eskual kultur etxe horrek izena du, manez goienez kultur etxea. Ados, ebe eskerminak gilean zaldun bide eta itzordua eman ordean, eh? angeru holtzan uh, eh, izanen dela, kintauko antzorki hortan, larun bat atxian, eh, ordean, hobeten horreko izaitea, eh? Bai, <laughs> bai, bai, bai, bai. Bo, mil esker? Mil esker zuri.